et les promesses qu'on nous a faites par écrit, et eh ben, on a... Badakizkigu promesak erabiltzen bereziki ez direnean atxikiak. Lehen itzulian juze bakarrik zen atxetaren alde, eta orain erraten du ez dola finantzatuko. Isolé au niveau de la LGV. Et là, il a bien annoncé qu'il ne financerait plus. Ne plus financer, c'est bien. Euh, abandonner le projet, c'est mieux. Ez gehiago dirustatzea ongi da, proiektua abandonatzea oraindik hobekiu. Euskaldeak ez badu finanziatzen norbaitek egin beharko du alere, guretzat bojokak segitzen du, kadek ez du eskundean egutegia segitzen, bitzulien arteko itzematek ez ditugu sinisten.